Բարև ձեզ սիրելի հայրենագիտներ, եթերում առողջություն հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է։ Այսօր ծրագրում առողջություն հաղորդաշարի օրվա թողարկումը նվիրված է Սիրիահայ վիրաբույժ Ջանի Հադաթին։ Բարեկամներ լղ առողջապահության նախարարության հրավերով վերջերս Արցախում էր Սիրիահայ ընդհանուր վիրաբույժ Ջանի Հադաթը։ Մի քանի օրվա ընթացքում նա բժիշկների մեծ խմբի հետ Շուշիի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունում եւ Մարտակերտի շրջանային բուժմիավորում Փակ բաժնետիրական ընկերությունում իրականացրել է անվճար խորհրդատվություն եւ շուրջ 40 վիրահատություն։ Խմբի մեջ նաեւ Ջանի Հադաթի դուստրներ հայր ու աղջիկ սիրով պատմեցին ցուսաբերած բուժոք պատմության ապագա ծրագրերի մասին։ Բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ներկայացեք խնդրեմ։ Իմ անունս դոկտոր Ջանի Հադադ Հալեբահայ, ծնտավայրս Պարսկաստան, ուսումս Անգլիայից։ Դուք ունեք նաև հայկական անուն։ Օհանես Դեմիրճյան։ Իսկ ինչու հայկական անվամբ չեք ներկայանում։ Որտեւ իմ անձնատուղտից մեջ Ջան Հադադ է։ Անունը բամը չի նշանակեր, եթե սիրտը սիրտը դուրիշ է։ Կարևորը սիրտը դելա։ Պարոն Ջանի, խնդրեմ պատմեք ձեր մասին։ Սա ձեր առաջին հանդիպումն է Արցախի հանրային ռադիոյի առողջություն հաղորդաշարի հետ։ Ըստ այդմ եւ ես եւ իմ ունկնդիրները ցանկանում են ավելին ու ավելին իմանալ ձեր մասին։ Ծնվել եք։ Ես ծնած եմ Բարսկաստան, ուսումս շանակած եմ Քուեյթ, բժշկական ուսումս արած եմ Դամասկոս եւ բարձր վկայականս մասնագիտությանս Անգլիայի։ Քանի լեզու գիտեք։ 4 լեզու։ Ինչ լեզուններ։ Արաբերեն, հայերեն, անգլերեն եւ բարսկերեն։ Ինչպես եք կարողացել պահպանել հայերենը։ Որտեւ իմ ընտանիքս ծնողքս հայ են եւ հայկական շրջանակի մեջ գաբրինք եւ գծարայինք։ Հալեբլա կամ այլ Հայաստան կամ այլ Քուվեյթ։ Պարոն Ջանի, նախքան անցնելը բուն մասնագիտական թեմաներին ուզում եմ ավելին իմանալ ձեր անձնականի մասին։ Դուք Շուշիում կատարել եք 30 կամ 35 վիրահատություն։ 35 վիրահատություն այս մեքանի օրվա մեջ։ Ինչ խմբով եք եկել։ Մենք եկած ենք խմբով Ես իմ բարեկամս դոկտոր Կոկո Տարակչյանս Հալեբահայ է եւ ինքը սիրտապան բժիշկ է եւ ալիգած ենք բժշկուհի Մերի Շահնազարյան, որ ինքը ընդանուր բժիշկ է եւ մանկապուժ եւ եկած է Փեթե Հադատ, որ աղջիկս կլա, երկրորդ կուրս plastic surgery է եւ micro surgery եւ ալ փուշկույր մը բերած ենք որ վիրահարանի ներս կաշխատի վիրապուժական փուշկույր Ձեր դուստրը նույնպես այո բժշկուհի է բժշկուհի է քանի երեխա ունեք ես ամուսնացած եմ 3 զավակի դերեմ դղամը որ ամուսնացած եմ 1 տորնիկ ունիմ եւ մեծ աղջիկս ամուսնացած է եւ փոքր աղջիկս, որ հետս կաշխատի։ Այս պայդրությամբ դուք բնակվում եք Սիրիայում։ Հալեբում։ Քաղաքական իրավիճակը շատ քեշ է։ Հալեբի մեջ շատ քեշ է։ Դժբախտաբար թիվը բացեցա, բավական հայջունը եւ քրիստիան։ Քրիստիաներն թիվը պատերազմեն առաջ 400 հազար էր, հիմա 35 հազար հայերուն տիվը 72000 էր, հիմա 8000 հայիչում մնա։ Ինչու չեք տեղափոխվում։ Որտեվ հոտեղ մենք տեսիլք ունենք, ծառայություն ունենք, մեր ասկը բիծարայենք, մեր եկեցի մեջ բիծարայենք։ Մեր ասկը անպայման պետք է։ Մարտակերտեի, ուրեմն հոտեղի գլխավոր վիրապույժը ասավ. «Դոկտոր ջան, ինչու չես փոխադրվի Հալեբեն Հայաստան»։ Սի դուք ուրդեղացի եք, ասավ ես Ղարաբաղցի եմ։ Սի պատերազմի արդեն ինչու՞ չփախար։ Սով ինչպես բախեմ, ես ժողովրդից պիցարայ եմ։ Սինեման ապեսալիեսա։ Հալեբ կմնանք եւ պիտ մնանք եւ պիտ վերաթանանք, որ ծառայենք մեր ժողովուրդը։ Իսկ ասված մի առասցե, եթե քաղաքական իրավիճակը այդպիսինն է, եւ ողջ հայությունը շատ մեծ ցավ է ապրում յուրաքանչյուր հայի կորստի համար, գուցե ավելի հարմար չէ տեղափոխվելը։ Ընդհակառակ, մնացած ժողովրդին համար պետք է մենք մնանք եւ ծառայենք։ Եթե բոլոր մասնագետները եւ բոլոր առաջնորդները թողեն քաղաքը, վայ է այդ ժողովրդին։ Պարոն ջանի, նշեցիք, որ Հալեպում ունեք դուք բժշկական կենտրոն։ Այո, բժշկական կենտրոն ունեմ։ Պարոն Խաչատրյանից երբ փորձում էի տեղեկություններ իմանալ ձեր մասին, անվերջ պատմում էր, որ բարեգործական անվերջ ձեր ծրագրերը, սակայն նյութապես ինչպես եք ապրում։ Իմ գործից համեմատ։ Ես կաշխատեմ, գշահեմ եւ կծարայեմ դերոջի դաշտի մեջ։ Դերը ինձ տեսիկ դված է, որ դերոջը դաշտ ծարայեմ Եվ Տերը ինձ փրկած է այդ օրեն, երբ որ զիս փրկեց, եւ սիրտս կյանքս դերոջնը վերեցի։ Այդ օրվանին ես ով դեր ձերքս ձերքիդ, բիդի միջև վերջին շունչս քեզ սարայեմ։ Որ որալա։ Մեծ ամաս սարաչուներ սիմակ հայ ժողովրդին է, որ Ղարաբաղ եւ Երևան տարին երկու անգամ կգամ, տարին մոտավորապես 400-ին 500 վիրահատություն կանեմ եւ ալ մոտավորապես 3000 2500 հիվանդներ կտեսնեմ։ Գերտամ նորեն Սուդան, Պակիստան, Թուրքիա, շատ ուրիշ տեղեր ակերտամ նույն ծառայությունները կանենք, բայց ամենաշատ հիմա ջնշված ծառայությունները Հայաստանն ներս է։ Պարոնջանի դուք առաջին անգամ Ինչ ծրագրերով եղաք Արցախում։ Ես ամեն առաջին անգամ տեսիլկով մենք եկանք Հայաստան 2000 թվին։ 2006-ին մենք գրծա հիմնել իմ համա գազագերբությունս անունը ակմայի ակմա գազագերբություն, որ կնշանակի հայ քրիստոնյա բիշտերուն գազագերբություն, գրանցված է Հայաստան Երևան 2006-ին։ Անցյալ ամիս մենք տոնեցինք 10 ամյակը ակմայի եւ բավական տելևիզիոներեն լուրերեն դրին ատնույթը 2007-ին 8-ին ծանոթացա ես Վիկեն Խաչատրյանին Երևան։ Եվ այդ տիվեն սկսավ ինձ հրավիրել, որ կամ Փարիսերական ծառայությունները ինչպես կանեինք մենք Գումրի, Երևան, Արարատ կանք ստեղալ անենք։ 2011-ին առաջին այցելությունից էր Առողջապահության նախարարը թիմավորեց մեզ շատ լավ ձևով բարոն դոկտոր Մովսավե Մովսեսյանը թիմավորեց քաչելերից արտգից վերջ ուրիշ նախարար մնարկար Զոյաներ Մուրադյանը վերջեն Կուշկյանը եկավ։ Հիմա կար անցյալ անգամ հունիսին մոտեցանք մենք Դիգին Աթայանին եւ բավական լավ ընդունեցին մեզի եւ արկիշանակենք մեր ծառայությունները։ Ինչու ենք մենք այսօր հանդիպում Ստեփանագերտի աղոթքի տանը օրը գիրակի։ Ես դերոջի շնորհքով դերոջի ճաշտի մեջ կծառայեմ։ Հալեբ եկեցի հովիվ դեր հայրը եւ իմ ժողովուրդս ունի եկեցին եւ հոդեղ դերոջի ճաշտի մեջ կծառայեմ իմ ժողովրդից, իմ ազգից, իմ համայնքից։ Ձեզ համար, պարոն Հաջի, կապ չունի ազգությունը դուք բժիշկ եք եւ պատրաստ եք օգնել։ Այո, ինչպես ես ասի, մենք երթանք Սուդան, Պակիստան, Թուրքիա հարցունինք։ Կարևորը մենք անցը երբ որ գծարայինք դերոջը парքին համար գծարայինք։ Պարկը պատիվը դերոջը լա։ Մենք չենք ուզեր հայտնի ելանք, քանտե դերոջ արդյունքը այս հիվանդները ներս ավելի արդյունքը լա։ Պարոն Հաջի, դուք պարկայվատրվել եք ԼՂ նախագահի կողմից։ Հայաստանի նախագահի կողմից եւ Ալոստերի վարչապետին կողմից։ Ինչ փոխվեց ձեր կյանքում։ Բացարձակ բամը չփոխվեց։ Որտե Վասիկա ինձի համար առաջնագար չէ։ Շատերը ուրախացան անշուշտ, բայց ինձ համար չփոխեց։ Միան սի of the park ու դամքեզի, որ ժողովուրդը սկսան անդրադառնալ։ Ինչ վիրահատություններ կատարեցիք Շուշիում ասյանքա։ Բավական մեծ վիրահատություններ, մանավանդ զոբի վիրահատություններ, քաղցկե վիրահատություններ զոբի արեցինք Լեգաբարգի բավական փորփոքած ինփայմա գոլբլադար կար եւ հայդրոսի գրիժաներ թուտկեր լիարտի ուրեցներ բավական վիրահատություններ արեցին Արցախից որտեղ կմեկնեք դուք Պիտերտանք Երևան պիտի սկսենք շարունակել massive հիվանդանոցի վիրահատությունները եւ պիտի վերադառնանք Հալեբ Արցախում նորից երբ կլինեք Մայիս դարին երկու անգամ մենք կգանք Արցախ ինչպես Երևան մայիս եւ սեպտեմբեր հոկտեմբեր Շնորհակալություն թող Աստված օրհնի ձեզ Ձեզ յալ օրհնի Պետյա, ինչպես եք ձեզ զգում Սիրիայում Ինչպես եք ապրում։ Սիրեմ, ես պատերազմի շրջանին 1 տարի եղել եմ, հետո արդեն տեղափոխվեցի Հայաստան։ Բժշկական ուսումս սկսել էի Սիրիայում, 3 տարի անցա։ Երբ որ պատերազմը սկսավ, արդեն վախ կար, որ համալսարանները կարողա փակվեն կամ ուսումը կիսատ մնա։ Դրա համար ծայրահեղ թեփքերին չի մնացի ես։ Արդեն տեղափոխվեցի Հայաստան, որտեղ ավարտեցի եւ շարունակեցի արդինատուրաս։ Այժմ դուք բնակվում եք Երևանում։ Ում հետ իմ քույրիկիս եւ ամուսնու հետ։ Ամուսնացած եք։ Ես չէ։ Իսկ հայրիկն ու մայրիկը բնակվում են Սիրիայում։ Տարին մեկ անգամ կամ մաքսիմում երկու անգամ ենք իրար տեսնում եւ ադի մի քիչ սրդի ցավ է, քանի որ ես շատ հույսեր ունեի, որ միշտ իր հետ վիրահատարանում կլինեի Սիրիայում եւ ոչ մի օր փած չէի տողնի այդ վիրահատությունները, բայց նորեն ասված հնարավորություն տալիս է, որ տարին կոնե երկու անգամ իր հետ մասնակցեմ վիրահատություններին։ Ինչ ծրագրեր ունեք կյանքում։ Հիմա հիմնական իմ ուսումս է, որ պլաստիկ խիրուրգիան ավարտեմ եւ միշտ ցանկություն ունեմ, որ հայրիկիս նման նույն կորձին, նույն ծառայության մեջ ես էլ շարունակեմ։ Քանի տարի եք ապրել Սիրիայում։ Սիրիայում 21 տարի։ Եթե փորձում եք զուգահեռել այնտեղի բժշկությունն ու այստեղի բժշկությունը, ինչ նմանություններ ու տարբերություններ կան։ Առաջինը, որ ստեղ ուսումը վճարովի է։ Սիրիայում մենք 10 դոլար էինք վճարում տարեկան բժշկական ուսման համար։ Բայց գիտելիքների դեպքում ինձ թվում է բոլոր դեղերն են նույն ձև են, մարդ ինքն իր վրա պիտի աշխատի։ Այսինքն ոչ մեկը քեզ չի ասի, որ էսի սովորի, էսի սենսը կամ ինչ որ մի բան բացադրի եւ քո հետևից ընկնի։ Դու պիտի ուսուցիչին հետևից ընկնես, քրկերի հետևից եւ քո պետքը քաղես բոլորից։ Բնակարան ունեք Երևանում։ Այո։ Տիրապետում Հաջողում էիք հայերենին միջև Հայաստան գալը։ Այո, մենք հայկական դպրոց ենք հաճախել Սիրիայում։ Այժմ դժվարություններ չկան լեզվի տեսանկյունից։ Սկիզբը որ եկել ենք շատ դժվար էր, акցենտի, փարաբաշարի դարբերությունը, շադադեններ բարեր կօգտագործեին, որ սխալ կհասկացվեր Հայաստանի լեզվով բայց հիմա արդեն 3 տարի է լավ տիրապետում ենք։ Այս անգամ հայրիկի հետ մասնակցեցիք Շուշիում իրադությունների։ Այո, համարյա մեծամասնության մասնակցում եմ։ Այսպես ասած ճակետներում ով է մեղավոր, որ ընտրել եք բժշկի մասնագիտությունը, հայրիկը։ Մեղավոր չկա։ Այս դեպքում ես միշտ գիտեի, որ բժիշկ եմ դառնալու։ Կարող է ընթացքում փոքր եղած ժամանակ մտածեի, ես ուսուցիչ եմ ուզում դառնամ, իրավաբան եմ ուզում մի բան դառնայի, բայց մեկը գիտեի, վերջում ես բժիշկ եմ դառնալու։ Չգիտեմ, երևի գենետիկայի մեջ կար։ Ո՞վ է ձեր մայրը մասնագիտությամբ եւ ազգությամբ։ Մայրը սիրիահայ է, ինքը մանկական ավետարանչություն եւ դաստիարակչություն է սովորել, մանկավարժություն ավելի ասած։ Եվ ինքը մեր ընտանիքի մեջ շատ մեծ դեր ունի, թե իր աղոթքներով, թե իր աճակցությամբ, եւ միշտ գիտենք, որ մեր գրնագին, մեր մեջքին կանգնած շատ հզոր մայր ունենք, հոգադար մայր, եւ ասացվածքը կա, չէ, որ ամեն հրաշալի մարդու հետևին մի հատ հրաշակորց գինա կանգնած, որ ինքը աճակցում է եւ քաչալերում է այդ կորը։ Պաստորին այժմ ձեր եղբայրն է բնակվում Սիրիայում ձեր ծնողների հետ։ Իմ եղբայրը Սաուդյան Արաբիայում է, իր տիկնոջ եւ երեխու հետ։ Մայրս եւ հայրս մենակով են Սիրիայում եւ մեր հարազատները իհարկե մորաքույրներ, իրենց ամուսինները, երեխեքը։ Ինչ տպավորություններ եք ստանում Արցախում եւ ինչ տպավորություններով հրաժեշտ կտակ Արցախին։ Արցախը շատ հարազատ տեղ է, ինչպես նաև Հայաստանը։ Ես չեմ կարող իրար անչադել, ոնց որ մի երկիր լինեն, եւ միշտ մենք պատրաստ ենք մեր հայ ազգը որտեղ էլ գտնվի, իրենց օգնություն եւ ծառայություն ցուցաբերելու։ Այսօրվա համար նախատեսել էինք այսքանը, իսկ օրվա թողարկումը ձեզ համար պատրաստել են հնչյունային ռեժիսոր Լյուդմիլա Ազատյանը, հնչյունային օպերատոր Դարիկ Օվոսկանյանը եւ հաղորդման հեղինակ ով Սոնա Համբարձումյանը։ Միջնոր հանդիպում։